บุ๊กทูเก้าสิบสี่สันปูััคำสันธานหนึ่งคาตาซัมบุงรอจนฝนหยุดก่อน Tunggu sampai hujan berhenti. รอจนผมเสร็จก่อน tunggu sampai saya selesai รอจนกว่าเขาจะกลับมา tunggu sampai dia kembali ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง saya menunggu sampai rambut saya kering ผมรอจนกว่าหนังจะจบ Saya menunggu sampai filmnya habis ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Saya menunggu sampai lampu hijau คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Kapan kamu pergi berlibur? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ sebelum liburan musim panas ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม ya sebelum liburan musim panas tiba ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม perbaiki atap itu sebelum musim dingin tiba ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Cuci tanganmu sebelum kamu duduk di kursi makan. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Tutup jendela itu sebelum kamu pergi keluar. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Kapan kamu kembali ke rumah? หลังเลิกเรียนหรือ setelah pelajaran usai ครับ หลังเลิกเรียน ya sesudah pelajaran usai หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป setelah dia mengalami kecelakaan dia tidak bisa bekerja lagi หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา setelah dia kehilangan pekerjaannya dia pergi ke Amerika หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย setelah dia pergi ke Amerika Dia menjadi kaya.